Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Rasulullah ya Habib Allah. Anda sahibul Quran Anta sahibus syafa'ah Anta sahibul jannah Anta babullah Liridho illah Bishafa'ati rasulillah Biniatin salihah Biwasilati nabiyika wa rasulika Habibil Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi wasallam Nabi Allah Dawud Nabi Allah Khadir Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Nuh Nabi Yahya Nabi Ilyas Nabi Sulaiman Jami'il Anbiya iwal Mursalin khususan Malaikatil Mukarrabin Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Kiro, Mangkatibin, alaihim salam, Rasulullah, Hudiradir, Kanjeng Sultanil Aulia, Kanjeng Syahadul Qadir al-Jilani, radhiyallahu an. Rasulullah, Hudiradir, Ruhi, Aulia, Il Kutub, Syahamdur Rahman, Sabdul Karim, Sabdul Rasul, Sabdul Jalil, Allah anhum. Husun lahadrati ruhi ashabin nabi kullihim khususan khulafai rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa husun arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki rahimallahu anhum wa husun lahadrati ruhi masyayikh Qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami' turuqil mutabarrah jamil awliya itis atil jawiyah alladhi balagutin fi Indonesia awal wa sunan ambal rajin rahmatullah saya maghribi sunan giri sunan derajat sunan maulana makti berim sunan bunang sunan mulio sunan kudu sunan kali kalijogo raden saya kanjeng sultan patah sunan gunung jati jamil aulia wali-wali pati tambak romo sepuh karang mulyo ali kubur sohibul hajah Bapak Sukarman Ibu Suyati Ali kuburina hadil jamaah baik baikum wa umatina matikum menjadina jadikum wa halna wa alikum wali muallimina Wali muallimikum khususan murabbi ruhi wa syaikhi yai maksum Mahmud bin Ahmad Yazil Karawi batullah repa Batul zani wa Sulqulati wa Abi wa Umi wa Ali kubur muslimin muslimat latu Albi ila yaumil kiamat fadilatul Ramadan fadilah Quran Biniatin solehah bil walidin hasil maqasidi sahibul hajah ij'al awladi Muhammad subandi wa awladina wa talamin dan Al-Quran man hasil makosidana hadil jamaah makosidi dini wa dunia wal akhirah bibarokati siri lahumul fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdina surabal mustaqim Surabal ladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sahibul Quran Sayyidul Anam Wa ala alihi Wa ashabihi bararatil kiram Amma ba'ad Fakat kala Allah Ta'ala Fi kitabihil karim A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim alladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun al-ajila al-aiza al-qurama khadrat al-ulama wal masyayikh julasa inal abadil umana ur-rasul warasatul man balagorut tata ahlil fadli walau sotian kalanggong sepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang rawuh saestu penjenengan diko para kiai kersa nenggu, paring berkah donga mugi berkah ana ingkang kagungan kersa lumeber wong sakarang mulyo, tambak romo, bejo mulyo, panjang umur panjang yuswa Allahumma saestu dateng para kiai ingkang rinten daluran Tringgula Wentah santri didik lawan kitab suci Romo Kiai Haji Amin Sirot Romo Kiai Muhammad Warasidin Romo Kiai Hadi Siswanto Romo Kiai Edi Supriyanto sedaya para kiai ingkang boten waket pun absen wonten mriki senaos mboten kasebut asma boten kirang kula hormat bekti Penjenengan di para kiai panjang waras umur pun kula pundi kula hormati. Pejabat aparat yang terhormat. Saking jajaran Muspika Kecamatan Tambak Romo. Tambak Romo. Tambak niku buntoni Romo ki pak-pak sing iso buntoni anak ning gone dualan sing kepenak orang ngayak-ngayak sak tambak romo Karangmaya senajan watune rada sangar ning nyatane mulya. Amin Allahumma. Petinggi desa Ibu Haja Sri Hartini. Si Har Sri Aja ngawur nambah-nambah kowe. Iki sing tulis apa ya? BH sok ndasmu ya. Ibu Hajah Sri Harti. Mboten ngangkini nggih, Bu. Sing sabar Bu Sri. Sri kuwi ratu harti ki duwite cilik. <laughs> Sabar wong kayang lurah. Muga-muga kabantu pamong praja mrangating desa ingkang indin pangestu iki dalu beber ilmu pangkat panjenengan dikok ora mung dadi pangkat donya muga-muga besok dadi sarana pangapura dadi pangkating swarga Allahumma Sohibul hajah Pak Sukarman Sekar iki ya angel man ki wong angel men Kang sampeyan niku. Jenengane ya ngono nyemoni sing sabar kan. muga-muga Ibu Mbah Sukarman Ibu Suyati sagotrah tangga teparo kadang santana ingkang eh, medal bondo priya tenaga demi terselenggaranipun pengajian dalem menika siji syukur ngetani putra ping pindho ngejak wong sakarang boyo mulya ana ing wulan sing mulya wulaning basa ayu mlegono ngrumangsani kakeaning dosa muga-muga kemesok sewulan basa metu dilebur dosa gak duwe dosa amin Allahumma Moga-moga Sohibul hajat jamaah ingkang sami lenggah rezekine dikae turah-turah. iso entuk jatah ziarah Mekah Madinah omah-omah dosa kina anake soleh soleha sing diutang kreditan angsuran muga-muga lunas kabeh hatine bunga alhamdulillah bendino turu apa ya ora kesel bendino ngletak apa ya ora pegel sekali-sekali lek rada wengi pentelengi kiai lebokno ning ati iki Joko goro-goro asli palsuan birang-birang, ning ora ngene iki alon-alon sabar muga-muga pripun Mas Kaji mengke nek pun wancine goro-goro kopat luare dereng je, mengke mengke niki mengke tekan alon-alon to Mbah susu temen to kowe iki aku wis ngerti iya iya mentuning kopat luar kopat ing aku lepat salah luput lan dosa jenenging menungsa eh luar kuwi ngilangi sengkala luaring uculing sengkala unek-unek nandar mengke dikabulno pate kadungane wong semene katahe muga mulya magulan katrima Allahumma alon-alon sik to Pak Karman yati kok yo ngethek ora karo antos yo engko sik to <laughs> ki pokoke mulih mengko sahur ngoten to wis kadung jam 11 arep lebar jam piro pun alon-alon mawon to jagong-jagong lek-lekan wulan penuh ampunan wulane Quran eh kesempatan kulon jenengan lek kinilian tutur-tuturan murang-muruk merutamani pun gesang nindak no kesainan kumpung ije dikai kesempatan nyerot ambekan sak serotan larangi ora karuan umomo kulon jenengan ketelatan telung sedotan anak bucu poyang payin tangisan opname oh, rumah sakit golek sak serotan larangi ra karuan tiga sehat badan ayo dota kau penga pengausan. eh alah karang mulya orang ngerti basa karo kiai orang ya ngerti basa ayo dota kau penga pengajian ya ora artine padha ngaji eling sing maha suci ngaos eling sing maha kuwaos iki nek wau karawitan sing diutuk zaman Kanjeng Sunan Kalijaga kita jelentrehno alon-alon mbung lebari upat luar iki jam pira mengko nek is metu negara Mula apa to atine jlentreng gara-gara niki angen-angen alon-alon sih kalau wau dituthuk pirang-pirang lelagonan lumantar seni budaya Kanjeng Sunan nalika ketekan wulan suci wulan Ramadan dijak babat-babat diresiki umpama cara sawah ladang mergo Ramadan iki cara sawah niku subur tiba apa wae mesti tukul malah panen luwih kata lho ngeten iki kantun kula jenengan kira-kira wis dibabati ngene wulan ruwah kala wingi saban siap-siap persiapan iki romandun Karimaculi maculi langsung tukul lah garek jenengan mbok jarke apa mbok apake sawah iki iki kadang-kadang nek mung dijarke je pacet kaya wulan biasane ya wis ora ana tukule padha wae tukule malah suket meneh romandun ana bedane bar subuh ya padha ra jamaah maca Quran ya babar pisan babar belas ya mung dhisik-dhisikan traweh banter-banteran galapan karo musola kono karo musola kene kaya tuh tutul-tutul ku kelat kari kancane ora man penumpang lek ya bingung gitu to iki kene nggih ngoten nggih ya Allah Gusti nek mriki mboten nang kene kok karang mulya kok dilawan niku nalika babat-babat supaya masjid niku kelebon kalan para umat zaman semono kerawitan niku ditutup wonten serambi masjid agung Demak Bintoro kempul ditutup kempul ditutup niku neng neng neng neng neng neng nong nong nong nang nang nang nikala iki songko kempul ditutup harpe wong-wong pintu gelem kumpul ayo kumpul ayo kumpul nek wis kumpul tapoi jagong ayo mulai jagong ya, rembukan lek kinilian tutur-tuturan kata salah kulon jenengan ngaji awet bandulan ngantek liang kuburan hukume kewajiban segoro dadi mangsi kayon dadi pulpene ora bakal iso ilmu ilmune Gusti Allah kulon jenengan saya ngaji saya peka saya ngaji saya gendeng saya maca kitab saya ora ngerti mergo kata kitab buku sing urung kawaca kata ngaji walah pirang-pirang ilmu sing durung dingerteni mula sing jenenge ngaji bandulan nganti liang kuburan hukume wajib Sallu ala Muhammad Kau ini sampai nangan-nangan jagung Ayo jagung Rembukan Piye to carane poso sing genah kadang-kadang poso mung entuk ngeleh luwe tok mergo ora iso njogo lek ngendika tangga ngrasani wong liya adu-adu ya Allah lambi dijogo iki wulan poso ora usah golek elai wong liya apa meneng ngucap tangga lezo mi lezo lezo temu lezo ora bare lezo mi tak kandani siti lho nanti bucu kok wetenge lezo lezo iki lezo ki tak lebare iki dina poso kok ngucap wong liya ibu ibu lambini dijogo iki lumantar kempul ayu wis do kumpul nek wis kumpul ayu mulai jagong eh rawani iki nganggo ana musik jenenge siter karepe napa ayu do diter rombongan numpak truk, rombongan numpak motor, bareng-bareng diter ben padha gelem. Niku nalika mlebu ana karawitan ing Masjid Agung Demak Bintoro, iki wong-wong kepengin mlebu ga entuk mlebu kudu bayar karcis. bayar karcis nopo maca angger lewat santri ning gone gapura loro iki i karcis utawa maca syahadat satu persatu nek wis maca syahadat senajan Hindu Buddha di syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Islam kelebu lewat gapura gapura artine ghafara senajan dosane untuk ing segara kowe Islam mbok leboni eh wong kafir jaman semono gapura kowe bakal di ngapura Allahumma Ki nek wis kumpul jagung sing dirembuk nopo saron. Saron iku barang sakloron rupane Quran lan hadis, mula niki mengki bakal beber Quran hadis. ono pengajian orang ngutur Quran, ngutur Quran, ngutur hadis, kentir kiai kuwi. Iki merong perkara kudu dijelasno. Jenenge saron. Nganggone kendang bareng saron ditaput terus kendang, dang dang tak dang dang. gur ndang karepe perintah dan tobat dan salat dan zakat ayo dan mlebu endang wundu nalika mlebu gapura masjid agung tembak bintoro menika wonten blombangipun entuk linggih serambi ndelok wayang sing beber, mengke iki sikile kon wiso sik durung ngerti carane wundu sing penting wiso dhisik wong urung ngero karo alon-alon urung ngerti sembahyang teko diulangi bismillah salat bismillah bismillah kok ora apa-apa sesuk diulangi karo mlaku iki nek wis sikile dikumbah ning kono ayo ndang ngundu ndang wiso ndang sedakep ndang salat ndang madhep iki ndang nganggo lagune dandang gulo ndang ndang gole ana ndang ndang lakonana iki tembung dandang gulo niku ndang perintah ning gulo tembunge manis dakwah niku merangkul ora memukul entuk iwak ning ora butek banyune ketok wengi kok jeneng mripate piye carane Salah ala Muhammad. Mulane dandang kula digawe lagu jenenge Sinom. Sinom niku mumpung kowe isih nom, kowe isih rasa, seminggu ping papat kowe isih iso. Ngilingono nek wis tuwa, patang minggu sepisan wis ora iso. Lho nggih napa mboten? Lah ning menungso. Alesane kok ya warna warna setahun mangan sak lempoi mung selapan romantun kon poso, kok warna alasan alesane ono mah wetenge, ora kuat ngempet gaya gayane bengi melu mangan sarut karo anake, lah kok isu ning warung gendandul ketok sikile. Ngono tekan omah gaya ya ida itu ida itu eh Heu heu cerita dalora masa. Lah wong sebulan gimbong songolikur dino lah kok mukah wolikur setengah. lu ngono ki kentir kentir aku nek ngrasake wong sakniki niku masyaallah astagfirullah mula niki zina mumpung isih enom wis tuwa ya Allah surat teko kadang mboten legi rambut kok putih meh wayai mulai mripat pot lamur cedak ngalam kubur untuk mulai potol ombong meh wayai ngerong pipi saya kisuk cedak bolongan ciut kadang ora krosok Ya Allah Gusti, ngerti-ngerti umur itu wong seneng golek eleke wong liya padahal awake dhewe bosok kakean dosa. Apa nek wis kiai jenggote gondrong mesti swarga? Pret urung mesti. Astagfirullahal. Nek kepengin dadi wong apik aja seneng golek eleke wong liya. Wong kok seneng golek eleke wong liya arep nglakoni apik ora sida. Yu apa? Siti kalau nyunati anake ngundang kiai. kita ya kok ora? Sak awahmu ya kok Tapi aku naik kelingan omongane Siti nyengak menawaku aku ya situ tak sida teko. Gijane <laughs> meh apik silaturahmi, nekani kajati konco nekani pengajian mendalami kiai saya napa mboten? Neng mergo ndelok ewong wong liya gak sida tego, gak sida ngaji, gak sida silaturahmi, nglakoni apik ora sida mergo ndelok eleke wong liya. Wong ndelok apike arep elek ora sida kok le apa aku le kurungu jare arep pegatan eh, eh wis urip ora maamu le sangar aku wataku lambene muntrat-muntrat bedher irunge lalah <laughs> iya ira karuan kok tapi aku nek kelingan apike ngono le golek model koyo maamu le iki iya ono menawa Gusti Allah orang gawe meneh menawa <laughs> kesinge wis ora metu kok Ya wis mau tak jajal-jajalen dhisik. Akhire iki dijujal, jajal, jujal, jajal. Nanti tuwa ku mati bareng gak sida pegatan. Mergo napa kelingan, ah. Wong golek ya apike to, Kang. Lah saiki ora kok. Bid'ah kafir musyrik ya Allah neraka. Wisen gawe rokok ki lho sapa? Kula kadang-kadang niki dina masyaallah. Apa meneh kok kula jenengan iku swarga ambune iki lho mboten pantes pantes. Wali sing gak tau duwe dosa. Ngono lek donga wa ilahi lastulil firdausi ahla rumangsa ora pantes ning swarga. Napa meneh kula panjenengan dika gak ana kedhep netra sing gak nglakoni dosa sedina apa sembrana. sembrono. Lho kok mung kaya apa iki kunci swarga kok elek wong liya astagfirullah. ana lagu jenenge asmara dana asmara ki seneng dana ki dhuwit wong nganggo seneng iki nganggo biaya to Pak Karlan lho iki asmara dana maksude seneng anak iso ngaji titipno kiai wong to kerja si biaya madrasah bayare murah utang ya entuk ijek kurange apa lho saiki madrasah sampingan kok pondok pesantren ketinggalan zaman sekolah dunia dhuwur-dhuwuran S1 S2 wala M M maling-maling birang birang. Dura kenal Quran bocah wae Ramadan kok ndres Quran awaki Yasin Ar-Rahman bukan Facebookan Twitteran yang hujan turun lagi yang aku udah bisa tidur bayangkan dapurmu yang <laughs> ya Allah Gusti Aja mung mikir awake dhewe bathuke kapalan soklat wernane. Jenggote kesere muncrat idule wiridan. Lah tek anake ngoplosan. yang whisky brendi campur banyu aki la ilaha illallah. Sanjane wong tuwa munggah swarga gak sida nggo anjek-anjek ndrasi ning neraka karo putra. Naudzubillah min. kau yang kaya ngeten iki nek ngrasakake karo kiai ya Allah, bocah sakniki kudu pinter omong. Kandhane kiai protes kok yen iya, jajal. Wawak nih gambar tato model-model luwih semula sing mulanaga, ana sing macan. Ana sing rada king ning rada islami. Nek tato geger digambari napa masjid apa? Pak. Walah, gambar polek masjid yai. Lah kombo gambar masjid islami yai, masjid gambar geger kula yai. Ya Allah, ngarepe niki ya kula buka niki, gambarin beduk ya ini niki. Dadi weteng digambari beduk kok piye jajal. Lah kok mau gambar beduk kena perlu nek mangke wayah dhuhur kula kan krungu. Lah kok beduk-beduk tok lah kok ora ana tabuhe kok ya iso muni. Lah ten ngandhape niku ya. Sapa kro sasak niki niku. Pinter omong saiki. Le, eh, dalem Yai. Kowe iki nek sembayang madhep kiblat, madhep ngulon, madhepi Ka'bah. Nggih Yai. Kowe nek nguyah ngono ki ra kena madhep kiblat, madhep ngulon ki ra elok. Kula madhep ngulon Yai, tapi tak enggak wingi dulu kok Yai. Niki yai diprotes kok piye? Wong lanang iso menggo lawang wedok piye? Tobat tenan sasaken kene kok. Lah wong kula niku rak bendina ning ratan. Pas dalan macet daerah Batangan Rono kali ori lek macet niku jembatan niku. Lah supir truk niku rak duwe antri macet. Lah ngono ki supir truk medun dhewe, Pak. Barang medun niku banter duyoi dhewe. Napa Kang Banung mbok yoi? Ben kok iki ngono ki Lu cewoke mu nganggo batok nih niku diobat abetake tok. La ilaha illallah. Al Islamu nang dipun agama Islam kuwi suci, fatanan nggo resi ono, Resi ono najis kotoranmu, mula anak kundut, Mas Gendut, Muhammad Subandi. Bekakase sapa kuwi? Ya ya mungil. HP 250 ki lho ya. Sallallahu Muhammad. Suceni. Ben resik istangzihu minal baul suceni masalah uyuh. Lah bot ngawur sak wedi elekno. Lah boten tentu ya kok. Aku iki nek nguyuh ora golek banyu sik, mampir pom bensin tok banyu nguyuh, mampir masjid tok banyu nguyuh. Golek banyu sik nembe nguyuh lah bocah iki ora kok. Nguyuh nembe golek banyu bekas dituntun golek banyu. Kentir kendaraan nang rasa wetas sak niki niku kok. Tahu buat aku gawe nganane iki pas macet ning tewang menawa ku mobil penter keruntal kruntel bareng uyah atau pom bensin atau masjid akhirnya cap papat niku medun teko mobil wit cici ten pinggir atan iku duyul cap papat Pak Lah iki ana semut ning wit modiar gaber-gaber to. Ha duyoi cara apa Mayur ini kena, mayurene kena, ini kena. <laughs> Tak Itu teko mobil aku tak dulu itu kan jero mobil. Cap papat ku model-model kok. ana sing diselentiki ana sing ditekek ana sing diobat-abetake ana sing tatapke wite lho saiki piye la ilaha illallah perkara sing gumantungan kelan perkara wajib hukume wajib salat kudu suci ku salat niku hukume wajib apa wae sing gumantung perkara wajib wajib sesuci wajib wudu wajib suci ora sah wudu ora sah salat ora sah mula niki urusan hitam hati-hati le ora popo saiki alati canggih nganggo laser mlayu mulai banter katokan halalah jaman cilikan kule nganggo dukun sunat medeni kok kan nggih kok kelingan kula niku ya Allah Gusti masyaallah mula le subandi mak kowe diketok sedelok lorone kanggone suwe kok le wong ki bekakas ora mung kanggo nguyoh Lha nggih kok aku nek ngrasake cah sekaya ngono. Musuhku oh, nguyuh cewa mung diobat apik-apik. E. Siksa kuburan sesuk besok sing bakal lara, sing luwih banget e siksa ning kuburan iku masalah sesuci, masalah uyah. mula khitan kuwi wajib wong lanang khitan wong wedok khitan wakila wajibun lirijali wa sunnatul linisai khitan wajib kanggo wong lanang wong wedok khitan hukume sunat iki mergo penting sangat aja mung diobrat-abritake lha mboten entono lha ya, kowe ngaji to Lho kiai lak nyritakake ana bab fikih kae, babul istinja bil hajar, bab nerangake cewek peper nganggo watu. Maksudnya nek pas jenengan ninggalan nguyuh orang nemoni banyu kena cewok peper nganggo watu. Nek wong wedok watune sing gedhe yo. ojo cilik merucot ilang, iya gede tur bunder. Aja cilik onjung. Lho, iki sesuci kok. Ya? Lho, nek urusan kita, sing tak omongno yo ya ngeri-ngeri ngono kuwi ta yo. Ya? Sallu ala Muhammad. Pemanasan si alon-alon ya Allah. ayo dijogo Pak Karman, Bu Yati anak Muhammad Subandi dikitani dindang Nokiai ben bocah kita di suci lorone sedelok kanggone suwe kok endi tenang wis tenang aku iki aku nek kelingane kelingan medeni kapok kula sepisan wis muh sunat meneh kok yuk biyen niku nganggone kan dukun sunat kelingan kula niku Dukun sunati nggawa pit sing ponik ne oh, cek cek cek cek cek kowe iki tratap tratap tratap tratap. Kan dukun sunat diundang, mboten moro diundang. Terus kok kene jogan terbangi nganggo hamsi selawatan ker terbangi banter wah dukun sunat teko cedak iki wis kowe tratapan mriki. Lah ledok temenan, bareng teko niku dukun sunat dua tas kudi ngoten niku. Wireng kalau di ropiak ropiak badan dibuka mak seret gunting karu catut kan Oh aku belandang temenan cekel karo Pak Kulik ora usah wedi ora apa-apa le. Paling dicokot semut nyangkrang aku tak kandhenane dukune sunat tak kene alon-alon wae. <laughs> Ngethok te alon-alon mah lempoh ta yo. Akhire kula niku dipangku kali Pak Lik kula. Wong mangku wong sunat kene ora tatak ora wani ya. Mbok lemu gedhe yo lho. Nek muni ora kendel ora wani, kuwate kliru ning rogo sarung entek Lah piye? Lah sing mangku wonge sarungan, sing disunati wonge ya sarungan. Dukun sunat rada tuwa, leng rada sarung kliru sing mangku. Entek bekasmu. Ya Allah Gusti, ya kanca sanso tali wondo. Hangestokno fatone ulama. Anu pre dedawuh Kang Mulya perkara Allah. padha sing kriyana Allahumma Angu di ilmu iku perlu tumrap wong Islam lanang lan wadon kanggo keutaman Enggo donya lan telahan kanggo donya ah. Allahumma Baralu mana ningkat no keimanan mulo ayo maco ketinggalan moyo iku ora soko rupa uga bondo pangkat landrajat derajat nanging soko ilmu kang tulu engko karwan ba ujiane werna-werna. Wong sak perahu wong karang mol ya. Sing Pak Lurah, sing Bu Lurah manggon ning dhuwur, kiai-kiai manggon ning dhuwur, sing tengik-tengik ning ngisor. Lah sing tengik ning ngisor nggo palu karo betel. Peraune ditutuki, dibeteli. Lah kok lurahe kiyaine ning dhuwur meneng ae ora ngandani. ning antek iki ngoprahune dadi bolong pecah mlaku ning kali cegur ning segur kelep sing kelep ora mung tengik-tengik tok sakintaine saklurae piye Bu Sri krungu ora sing sabar Bu Nurah mulo ayo bareng-bareng bareng-bareng sakarang mulya didandani praune pakane poso ibune anake eh? iki sak prau sak omah-omah eh kaya ngene ombah e gedine ra karuan cobaan setan pinter eling godho ya Allah fa azallahu masyaitanu anga dendang mesumat setan iki dendam mboten kantenan jaman awet bapak kula nyen Nabi Allah Adam Ibu Hawa enak-enak men kowe ning swarga aku ning rokok gara-gara kowe dan tanpa capok Sanakmu tidak turunmu bakal tak godoh tak nggo hancik-hancik ndase ning neraka. Astagfirullah. Lah jarene Romantun setane dibondo. Iya. Pelatih bal-balan. Wis dilatih metodene, taktike, semuanya sudah dilatih. Sekali pemain wis dilatih masuk ning pertarungan iki pelatih ora usah melu jegur ning lapangan cukup ning jaba karo ngombe-ngombe ilir-ilir kan wis kulino wis dilatih kalang setan bendino wayah ana andan ya obong-obong congor biasa ya wis ngono kuwi kebakale setan wis pinter lenggodo dibondo ya Nameng setan masa Allah mengke kekering wayang ning wayangan mengke sing kuat enten ana ora kuat mulya usane Mbah Karman kok ya. Shalawat Muhammad. Niki monggo. Ana lagu Asmara Dana. Asmara seneng dono. ki dhuwit. Eh, eh wong seneng apa wae nganggo dhuwit, nganggo biaya. Ngelingi pirang-pirang lagu, pungkasane lagu napa? Wonten lagu jenenge Megat Roh. Megat niku putus, roh kuwi nyawa. Orang nono menungsa ning donya kok melungsungi, mesti percaya mati gak percaya yo. Ya. Hon. Nek ngeten iki ajeng ngedukno napa? Sangune napa? Omah tinggal lunga, sawah tinggal bro, bojo tinggal rondo, anak tinggal lolo, gak ana sing digawa. Iki mulane siap-siap apa? -siap sing digawa niku napa termasuk didikan anak soleh lan soleha wong tua dikirim kalimat thayyibah apa iki dina malam jemuah Ya Allah arwah-arwah do bunga mergo anak-anak diundangna wong pirang-pirang sing dugi Fatihah ya Allah radh min riyadil jannah maghfirah pengaburan Gusti kang maha murah amin Allahumma pirang-pirang kalau mau fatihah Masya Allah wong tua ning kuburan izin pangis tu nyewun tanpa dungo tanpa aling-aling nang pangeran dunga aki pak Sukarman kabeh sing teko nang pengajian kira-kira segini jika gampang kreditan iso nyaur utang awak waras anak ijemiko bucu meteng meneh Alhamdulillah Lunge teniki ke kursi tiga isenek diparingi mungkari mendelangi kiai ngono kok megah gila ilah ilallah abote ra karuan kok dikunci swarga kaya kaya wis mulya-mulya api-api wah biasa ke bengok-bengok wis ngomong ngono la ilaha illallah terus oh, sampean jangkatok sampean diomongno to Mbah Yai nggih nempel jangkatok iki lho Ong ngaji tambah wiroi, tambah ridane Gusti, semakin cedak kiai tambah aji, mulo ngaji bakal aji, ora gelem ngaji bakal rugi. Mulo malaikat wis nepiano suwiwi, mangkat mulih datan wa iya ban dongake slamet dugi griya lan malih mboten enten rubito sengkala. Iki wis didongakno banyu kali ana iwak segoro makhluk apa dongakno. Krutuku tuh wanto gremet-gremet sing ana bumi, langit kabeh malaikat sing dugi kuwabe niku nyoting. ketok kabeh niki sing teko sapa? Sing entuk snack loro sapa? Ya ketok iki lho. Kandhani kok syuting kabeh karo malaikat ya Allah Gusti. Wong turu iki ibadah kok apa meneh kok ngantek ngaji. Amin Allahumma. wulan sing mulya kados ngeten iki rumangsane megat terus alladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayiatihim sapa sing iman sapa sing amal kebagusan wong sing iman sing kaya apa huwa alladzi yaqabullahu bijawari awam sing wedi ning Gusti Allah awet lamaan Nanti bon-bonan dilebokno kabeh kanggo agama Islam aja mung KTP tulisane Islam agamane ning masjid itu gedhe-gedhe musolane sae sing ngantan banter suarane kiwa tengene basa kupinge tong tong tong jare kurang seru ana kentong malam apan. <laughs> sing muni ya kowe ya Allah Gusti Masya Allah kalau ngerasa ke Indonesia kok sok kok yang ini rusak eh sing suke saya suke anane mahtan saya pamre sing kere dudi ecece sing gede dudi mikir wadi edewe sing miskin dudi isen isen aku nek mikir ya Allah wingi kula niku nembe umroh winganane niku tanah suci Mekah niku ya Allah isne tandus gersang panas e, niki panas pol dino niki niki rencang-rencang kula ingkang sami umrah wonten mriku niku ngebil panas kalau nggih panas niku luwih panas meleh iki wa la ilaha illallah la ilaha illallah wa ya ramadan panas kan masyaallah tandus gersang mboten enten tetukulan mboten enten tanduran umpama ana wititan ceblokno dadi bonggol gak iso tukul babar pisan nanging buah-buahan komplit ra karawan jeruk bunder-bunder melon suweger seger kerai dawu-dawu gedang arab yu dawu-dawu yuk lu tenang kok ning kono ki ora tanduran kok sewoke pirang-pirang lah Indonesia mbok yo bangga ceblokne diwit-witan godhong kena gugul ban oyote kena dipangan nggih mboten pati telo kan ya Allah subure kemari pae kok kaya ngene ning kok yo ora ana wowoan akeh tanduran iju-ijuan. buah-buahe ora pati ana kan wong jeruk wae teko mandarin kok sing dienggo kok itu kuwi teko Thailand. Empite sing apik teko Bangkok kok. Kunci lho Inggris kok piye. Kirimen to Indonesia iku gumun aku rasa sakit. wong tentang suci Mekah sak real 2500. Lah kok entuk patang liter bensin. Sak real iku 6 liter solar naik bensin patang liter Indonesia. Apa kurang banter minyak? negoro Cepu, Rio, Pekanbaru, lu ngaji ten mriku ngosolange gede ngene kok. Ya Allah ya Robi, sumber minyak bantere ra karuan. Ra iso masak wong Indonesia mung dadi satpam. geng geng geng ini tak lah. Dikerjani wong Australia, wong Amerika, digarap wong luar negeri didol karo awake dhewe, regoni larangi sak pore kan. Subsidi apa jenenge iki mau BLT apa babot gue, niku. Eh wis marake geger terus niku. Lah niku balsem niku lah, Ya Allah Gusti, Masya Allah nutup-nutupi bayaran sebarang larang kabeh. Ben mboten masalah yuk. mundak ben PM mundak rego mundak kabeh lek ora masalah biyen 2000 yo iso tuku, 4000 iso tuku, 6000 yo iso tuku, ora usah unjuk rasa, ora ana guna unjuk rasa muni menungso. Unjuk rasa, rasane Gusti Allah bareng-bareng pengajian melu teko, ayo mengko pungkasi di bareng-bareng donga. Munajat karo Gusti Allah, Gusti sembarang rego mundak kabeh, jenengan paring rezeki kita sedaya menika mundak Allahumma. Mbok mundak kabeh lah laris krim mundak ra iso turah. Biyen kaji wong 7 yuta nyatane ora iso mangkat merana. Saiki 35 antrine 28 Kang. 2012 nembe mangkat iki mergo napa? Berarti murah sakniki. Iki 2500 ya iso tukur masalah. Mengke ya mundak kabeh ben. Mundak kabeh lah sing penting katok medun wis ngono ae. Pegel aku ngrasake kok. Lah wong ning tanah Mekah niku mboten enten toya. Sing digawe butuhan niku saking banyu segoro nganggo alat sing regane larang disaring kanggo umbinan kanggo adusan bro kocean nyirami kembang niku banyu segoro kabeh sing kebutuhan di dialati sing paling canggih regane larange ra karuan ning gone tanah suci Mekah. lu ngono ki banyu ning gone musala sak dalan-dalan pompa bensin sak dalan-dalan masjid tanah suci Mekah piro wisine banyune banter-banteri. Mboten nenten kota amal masjid bayar sumbangan mboten nenten. Indonesia udan ponco uro sing banjir ngantek kebuak sakwan undemak bintara. Pompa bensin tulisane kencing 1000. Birat 2000. La ilaha illallah Indonesia kere. apa sebabnya? wong tanah suci Mekah ini ada andan wabih leren nyambut gawe apa kemauan ada wayah andan surat jamaah kok ada melakukan ledang-ledang di dalam kecerai polisi ya kudu sembahyang kabeh jamaah nah, saiki wong karang mulya umum safat iku manen paling ngerit kira-kira malah ngerit kurang sak pojokan terus dhuwur masjid andan kira-kira sampean mulih marani masjid melu jamaah dhuwuran apa ngentekno retritan pojokan lah kuwi masalahe Ya Allah Gusti Masya Allah Lewong lewong eleng mas Dantan sik kurange apa wis kaya komplit kaya ngene kok ih baru nganti entek ditambahi alhamdulillah Gusti Allah bakal males marang kesaenan kesaenan luwe bagus luwe kathah luwe gedhe maka nuyak malun sing mbok lampahi man amil salihah bali nafsihi waman asaa fa alaiha thumma ila rabbikum tur jaun sapa sing ngamal kabecikan wis ana panggonan sawisan jeneng kamulyan kasuwargan sapa sing ngamal kealanan ana ancaman pasiksan tergantung kula panjenengan kowe poso karepmu ora poso kiyo matamu Wa oh, iman ya karepmu, ora iman ya karepmu, entono kabeh duwekmu. Mbah Yai wis anggon banyune ditambah ijo kan. <laughs> Wis awake komplit komplit mbok lebar jam pira iki ya? Oh, masyaallah. Mbok gadah mejijer ta yu? Ngliwat meneh ora Langsung masuk, lanjut ngoten nggih. Oh, ngantos jam pinten mengke? Jam 4 ora sahur sampean. iya jemono toyo ngaji ngantik pajam papak imar kosama remuk kaya ini orang ngono mau jam setunggal jenengan sanggup bu jam kali siap wong wedok kok izin jaluk wong lanang kok wis lemes ora iso angan namu sing isor haho haho si ora kesel mau piye kok. Terus terus niki dia Allah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum akum la takunu awwala kafirin bi wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ayo Quran, ayo Quran, Ramadan panene gede-gede tenan. Ojo ngantek orang deres Quran tadarusan iman iman bu anakmu kandani sedina ora poso mbok ijoli ping setahun ora bakal padha ganjarane ulang Ramadan gak iso ngamalione ditikelno 7 ngantek 70 ngantek 700 illa saum kecuali poso li wa anna azibi poso gaweanku aku rada rangunjuk ra mangan rangombe bisa lo ngendika nek ana kawulaku gelem lakoni gawe aku aku dhewe sing iso nganjar pamer ngamal liya iso nek poso gak iso pamer arep pamer karo sapa eh wong zakat deneng deneng pamer wae nggo nutun sapi iki benti kentel wah sedekah ora krana Allah kaji wong sekampung ngerti siaran syukuran roh maca syahadat dicekel karo naik maca asyhadu alla ilaha illallah pamer iso zakat pamer saged sedekah iso salat jenggot kuwi khusuk ndingro antek ngentut ora krasa sisa jalan marang tuwa ya Allah sakit. nek pasurah wong doko koe ra karuan ning masjid nek salat bolak-balik kan tapi nek dhewean malas-malasan nek dipas digunggung doko. tapi nek dipaedo emoh mung krana donya krana menungso ya Allah kotol-kotol saiki ketoke dhuwit kebak dhuwite cakake ya dhuwite akeh Wah, neng pasar jahe ini lak borong sembarang. Jepul tutu duit sing disai, kertas dilempit. ketai kotol-kotol cucu watu watu sing gembandul ora payu eladala tekan pasar ana tuwadul asora iso nenyang ana wong tuku klambi ora iso wari nyedak mlebu la wong duwe palsu kertas ora payu ngamale kaya iya iya pinter sundulange kaya ngono La ilaha illallah tekan kono ngamal ra payu kudu kunci swarga. Ora iso menetek krikile cagak swarga. La ilaha illallah. Ambune ra kena mergo napa? Ora krana ridho. Ya Allah, astagfirullah. Mula monggo sing ikhlas, waras, pitungkas, ora kurangan beras. Allahumma diwaca Qur'ane. omah-omah kok ana salat anawiru buyutakum bi salati wa qiraatil qur'an anake Pak Karman gendi subandi kowe ngaji kedak kiai salat jamaah ora iso ning masjid ning musala omah kok ana salat jamaah omah ini tenang atine sing teko malaikat tetep tentrem bunga imam bapak makmum ibu anak melu jamaah ya Allah lebar buka al Quran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 Omah kok sok wading kaya bintang-bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang menarik ke sana. Podho malaikat ning langit kono kae ana omah salat jamaah ana maca Quran. Omah yang buruk kaya bintang malaikat e weruh terus dolan gawe rezeki gampang kredit iso nyaur utang. walakum fil ardi mustaqar wa mada'un ilahin Fatalaku adamu min rabbi kalimatin fataba alaih wa imma yatiyannakum min hudang faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim Walahum yahzanun ora bakal kuatir ora bakal susah ana wong omah-omah kok gelem jamaah atine bunga rezekine berkah gak ana wong sembahyang jamaah kok karo nesu tukaran mbok dhuwur iki mung tukaran magrib jeneng jenengan asar iki magrib gelem jamaah akur kok imam bapak wiril maudhu biale sing malamdolin padahal mung nengan aku sing wedok jawab amin sing lanang batin akur mengko bengi kelon <laughs> ora ana wong sembahyang karena sugih mau tuwi ale iki malah dolin hmm, amin ora ana kok sembahyang karo nesu la ilaha illallah nggih Quran diwaca omahe padang entuk rindu ning akhirat besok ning kuburan Quran padha dolan golek wong-wong sing tau maca kenalan nek ora tau maca berarti Quran ora tau kenal romandun mulai sesuk Qurane diwaca nggih maca Quran nggih Bu Ya kula mboten sakit maca kok eh ora apa-apa tek lombok ngerti Qurane ben kenal. <laughs> Di ngerti nggih Bu nggih. Konten to Pak, Qurane diwaca, di ngerti Pak. Golek dalan padang ku maca Quran, mata golek dalan padang, aja mung golek dalan bazi wae to pegel aku rasake Qurane dingeti ya Allah Gusti ora iso maca Quran kula kok mboten napa-napa saapale Quran surat ikhlas sing nggugi Quran kul huwa apa napa mboten Mbah kul huwa apal dibagi? Mbah nggih kul huwa nggih Mbah nggih ping 100000 kul huwa nggih Mbah Sapa maca surat ikhlas ping 1000 jenenge bidak kubro haram ning roko. Kul wawah, kita nggih. Kul wawah kita. Ora kok 1000 sedina ya ora ya diklumpukake 1 1 1 Ramadan tuh 1000 ya Allah kul wawah kita nggih. Maca surat ikhlas sepisan padha karo 10 juz Quran. Maca surat ikhlas ping pindho padha karo 20 juz maca Quran, ganjarane maca surat ikhlas ping 3 khatam 30 juz kanggo sing gendeng kul wawah kita nggih. Kul wawah mulai sesuk kulwawah ya maya lu temenan Ramadan kok tikel-tikel ganjarane kok wong mau Quran ya Allah surat ikhlas Masya Allah kunci swarga ku tebus dosa kulwawah nggih Pak kulwawah Ati tentrem ayam Al-Qur'annya dibaca Rasa bunga lang senang dunia akhiratnya. Allahumma tiada agama selain Islam yang ada merasuk di dada merasuk di dada sih iki lagune India gambir romsoan pinggir pojokan <laughs> nhưng mà selamat laksanakan ajaran Muhammad poso tindakno no kejobo nek ora sing kira-kira ora kuwowo atau tuwek nini nini wis ora iso iki kejobo fitiah sing minangka keliron ijolan monggo la wong wis jenom gagah perkoso kok alasannya kok warna-warna astagfirullahal lawo alimannas umpama wong ki duruh mafi Ramadan minal khairi apa yang tersurat tersurat eh kebagusan wulan Ramadan la tamannau mestine wong kabeh kepengin antakuna sana kulluha Ramadan kena kena digawe sak rolas wulan setahun dak Ramadan kabeh saking berkahi la azinallah umpama Gusti Allah ki bumi iso pidato langit iso ngomong anda takkan lama mesti bumi karo langit ngomong al tuh ma man soma romandun suar kuwi kanggo wong sing poso wulan Ramadan. Nyun saya Pak, ngadek buatan apa nih Pak nge? Eh, Ibu ngadek seneng, Bu. nih buatan ngadek buatan seneng. terus <laughs> mulai panas. bantar ke kipase. Terus mulai panas nih kan. Serodok anget ngeten nih wisan. Lho wong ini kono ya wong ya. <laughs> Oh, muka-muka ketemu nang swarga Allahumma. Neng wong ora iso ngerti ora ngangen. Nek Ramadan ki beda lain temenan. Wong timur turu kok ngibadah kok. Alah turu terus awake ngibadah ibadah. Ya ora ngono to yu Ya Allah Gusti dijaga direksa wastaino bisa briwasola nyuwun pitulungan iya kana butuh iya kanas sing sabar ya Allah awit apa niku mulai apa metuning srengenge ngantek suruping srengenge kudu ngekang apa nafsune sing sabar jebul kaya ngene rasane angen ati sampean kaya ngopo dadi wong ora duwe iku kudu disiplin wektune nek mulai jam semene nek urung jam semene ya ora entuk mangan kuwi wis diatur pirang-pirang hikmah barokah pandilai ulana awak kula jenengan poso sehat bendino mesin muter terus apa ora mlempo sekali-sekali dikilai leren istirahat gazem bendino ngono kok ya ije kurang ae rusak dunya niku mung telung perkara siji mung kakan omongan loro kakan pakanan telu kakan ngantuan iki telu niki kok mangan wareg ngomong-ngomong kesel turu-turu ngentut mangan meneh bar mangan ngomong bar ngomong turu ngentut mangan meneh mangan ngomong turu mangan ngomong turu ngawangan meneh bangun tidur tidur lagi bangun tidur lagi <laughs> guyu kebanteran mati Mbak Surit Lho bumi muni ngono kowe ning donya akeh guyumu wetengmu ning jero wetengku bakal nangis selalu. Kowe ning donya bunga bunga wetengku kowe manggon bakal susah. Kowe mau kamlaku ning dhuwurku ngerteni balimu nang jero wetengku. Kowe pirang-pirang tukulan wowoan mbok pangan weteng jero wetengku wis ana singgat model-model badan sampeyan ning dhuwur kowe nglakoni dosa enteni malaikat nyiap nyiksa tiga. astagfirullahal bumi bengak-bengok kupinge dhewe basa mboten mirang, nek orang kenal karo kiai mentelenge kiai ora ngerti sampean Lu ngeten iki ngaji wegah kok rumangsa wis dikunci swarga astagfirullah wastainu bisabri sing sabar sing sabar dinita padha jatahe beda rasa mirip tangga jeneng manuk iya kadang-kadang ya megruk kadang-kadang ya mingkuk mingkuk megruk terus apa ya ora mesake mingkuk terus apa ya ora lempo ya kadang megruk kadang mingkuk manuk kadang-kadang ya ning dhuwur kadang-kadang ya ning ngisor manuk yo nggih ta manuk kadang-kadang ya ning dhuwur kadang-kadang ya ning ngisor manuk yo manuk iki dimaneman mergo mlenuk pak maksudnya nopo kowe lagi ning dhuwur mbok ya syukur lah saiki kabeh wong pengen manggon ning dhuwur pirang-pirang pengen dadi gubernur wis manggon ning dhuwur lali syukur rakyat sing babak belur isine unjuk rasa tukaran tamur, nek ora nyambut gawe ora iso nempur ya Allah pilkada kalah karo pilkabi kuwi kok pilkada nek wis dadi lali pilkabi lali malah dadi lho ngene apa ya Allah gusti pejabat saya nekat, korupsi pirang-pirang miliar ngeluar negeri minggat rakyate melarat kiai nengenan karo kiyai, lali mulangi santri naci yang moduki, duki kaya kaya suar kunci ya Allah sing suge buah kaya kaya berotawali sing kiri ngamu aaah naik pulah kaya wong do frustasi lali agama delok kaya gitu no sing suge setrok sing kere stres kira-kira milendi sampean ini orang yang dipilih sugih rasanya kurang perabatan rumah makan pojokan swalayan hotel tingkat kos-kosan selapan wipilan dhuwur gunung kelonan <laughs> KPK konangan stroke dadine sing kering-kering sulo ae Gusti Allah iki lho karepe piye salat wis tak tindakake awake kok ya kere nek arek mbeti Gusti Allah iki mbok diwake oke stres iki cah iki Gusti Allah kok diamuk la ilaha illallah Ibu mireng mboten wong jeneng manuk to yundoke ya ana sing cilik ana sing gedhe lah kira-kira bojomu ki lho manuke ndoke cilik apa gedhe nek cilik aja njaluk sing gedhe wong wedok njaluke warna-warna ya sing sabar to busri sabar <laughs> njaluke kok sing warna-warna syukur-syukur kaya ngeten iki sing lanang mangkat kerja ning omah melu bantu-bantu kerja nek ora iso ndonga jam 8 jam 9 duha muga-muga Gusti garwa kula anggenipun kerja medan jaba paring ana entuk kaya mboten kencantol bojo liya Allahumma mulis kondur sego tumata meja unjukan siapno apa jahe apa susu monggo dahar tunggu nono Mbok menawa kurang-kurang ngopo ngoleh bar salat isya jam isya. Wong lanang lek kerja sedina, Kanjeng Nabi kan ngendika, wong wedok sing kepengin ahli swarga disunake tawa-tawa. Nek bar salat isya wedaan ora usah katokan kek. Allahumma ngono wedok ngempit lho nek poso awan ora kena nek bengi kekno. Lho Kim sing konek bapak wong bengi ora mbokek iyawan graya-graya kok. Wedel surah waruba, wedel mengisor dengkal mendhuwur niku mboten kenging nek ulan Ramadan ora kena demuk-demuk Pak Di. Nek bengi ora apa-apa. Ibu, nrimo nggih. Ora usah mental-mental ngono lho. Sugih sithik gelang rong real ora mas padahal sepuan cincang-cincang. Assalamualaikum. Iku gulane 2 kilo piro? Mamerke gelange kuwi. Menere karo wong sing bakul, sak bakule nganti kakuwati. Ala to yu, yu wong sing nggo mas ora tanganmu tok. Untuku ki tak pasang mas. <laughs> Lah bakule lak untune mas, lek jawab muni ngene gula 12.000 yo. Mamerke untune kuwi. Pegel aku rasake kok. Nipo nangi aku nyambut gawe. nganti lali larang ngibadai awet esok wis makat lunga mulai sore nganti jam lima ning nyatane bondo gak bisa diongso boten sakit wis ana jatahe dhewe duweku ora bakal kecekel wong liya kaya wong ora bakal kecekel aku menungso menang angrancang ning mung Gusti Kang kagungan wewenang kowe kena calon ning guru mesti sing tembadan ya mulane ora usah do tukaran wis ana tulisane pangeran beda pendapat ora apa-apa. Balik meneh iki demokrasi Indonesia M5. E M yang pertama memahami apa to artine perbedaan. Iki dipahami ikhtilaful ummati rahmat beda-beda ki malah nggawa rahmat indah, pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau kok api. Ya kaya ngono kuwi kudune dipahami wong demokrasi. Allahumma Oh, lega to mbah nek bareng uyah ngeten iki. Selalu ala apa-apa. Eh, sebentar kok. Pun babit ke pojokan saya Memahami M yang kedua, M yang kedua menyadari, sadar wong sirahe itu mesti pikirani ora padha kuwi sadar to, Pak. Wong Gusti Allah nggih menungsa beda-beda marukon donya. Jajal kok upama Gusti Allah nggih menungsa rupane padha kabeh rusak donya. Tukarane karo kanca mergo napa kliru bojone tangga. Delalah ana sing banir ana sing pesek. Alhamdulillah. Sing pesek disyukuri hadza ming pati robi kresek-kresek godhong jati, pesek-pesek menarik hati. <laughs> Lho umure dawa nek ambekan kan irit. Nek ngambung mepet ngusek terus. <laughs> Lah wong ora ora ikhlas ora ridho wae urung pesek plastik plastik ning luar negeri kliru plastik bekas sing dledek kena panas sadar to Bu Pak e wong sirahe beda mesti pendapat ora padha kuwi mesti kudu disad menyadari M yang ketiga memaklumi maklum wong dulure kono ya milih kono maklum wong kancane kene ya milih ke ya ngono to Yusri sing sabar dimaklumi wae ora usah serik M yang keempat mem memaafkan ayo jabat tangan apa meneh wulan Ramadan halal bihalal aja nyengeng nengan ya Allah pirang iki dina dandang dadi kuntul kuntul dadi dandang wong liya dadi sedulur sedulur dadi wong liya pirang-pirang kecap sing dipangan sak kecap omongan seri eh wakaram dadi banyu monyuwe dadi godhong monyido eh selalu alamat memaafkan M yang kelima memperbaiki Bu Sri biyen do biyen duren duren roti biyen biyen saiki ayo diperbaiki biye rizki ini wong sakarang mulya dadi berkah sedoyo iso dolongo kaji Allahumma wis ngerti riski iku pas ten gusti diburu layu yen turam jatamu percuma yen nyambut gawe Neng lali ngibadai Berjiwa Senang ing donya Neng akhirat

sabri wa sholat ayo dungo kelawan sholat kelawan sembahyang terawai telun subuhi babar pisan golek sunat ninggal wajib golek teri kelangan banden nggih mboten Ya Allah, lha kok ngono iki ya Ramadan kok ya iya iya traweh mantato musala masjid kebak ana nek ana andan subuh aja njaluk imbu mangkat jamaah. Oh, Allahumma. Allahumma. Amin. Wis ngantuk jenengan? Kok ngantuk ya? Dan iki monggo to la ilaha illallah. wa innaha lakabiratun berat temenan poso abot ora karuan salat abot berat ya Allah padahal regone murah akne akeh sing wegah jenenge jannah neraka regone larang sing seneng malah pirang-pirang ya Allah pinter setan lek rek doyo temenan ya Allah awit mulai kobil habil anak pertama wis durangi perang tawuran paten-patenan keroyokan wedoan ya Allah ngantek saik kekir gember ora karuan dulur karo dulur paten-patenan romandun dibondo iki malak setan-setan mulai rawapat kabeh rapat setan-setan iki mengumpulkan tenaga mengambil taktik mengkonek nek metu mulai takbiran, setan mulai kerja. Ramadan tek masuk tanggal siji malam takbiran, wes pinter era ya, karwan Setan lusuk kabeh. Malam takbiran lek-lekan Joko Perawan kesempatan karo gandeng-gandengan cekelan tangan salaman halal bihalal setan mulai teko nyetrum deret deret deret deret ngeremet ngeremetan setan Kalau takbiran nanti esok, oh wala, wayat jam 4 turu subuh, kawanan tanpa subuhan. <laughs> Ajam songo boncengan melanjutkan perjalanan ora kok silaturahmi ngune dulur tangga tubuh aruh dolan-dolan malah ning wisata taman-taman Joko Prawan. <laughs> Akhir saya wengi saya wengi singuk-singukan nek liang sale jempol munggah kental bal kental terus kempol bal kempol terus kempol. Bibiku kiyeng gurika, lambiku kiyeng gurika, tatuku kiyeng guri gurika irungku piye gurika kabeh duweku piye mung kang gurika jaban jero gurika jaban jero gurika gurika ngisor gurika anak ora kenal pondok pesantren madrasah Quran pun dijamin meteng saudara-saudara Kami dhuwur kekno kabeh arep dadi apa beda nek bocah dikitan dundangno Kyai Islam dileboni bocah siji asma Kinaryo Jopo jenenge anak sing apik Muhammad wong dipuji dhisik bisa mlebu swarga jenengan Muhammad amin Allahumma amin lho temenan loro kenal agama kenal no Quran ora iso mulang titik no kiai wong tua kerja ngongkosi iki kewajiban sing nomor tiga titik mangsane ketemu judune dinikah ketir podo irengi sir podo senengi piye carane tari wong tuane boleh dino sing becik di nikah iki kewajiban wong tua lah wong tua ora tanggap sasmito anak mestir podo irengi sir podo senengi ora dinikah ketir podo gendengi do kawin dewi remok jangan dani iya ya Allah Gusti iya temenan kok piye ya Allah Gusti mula niki kewajiban kula jenengan lho niku enten setunggalipun sita nalika geger gembir lengser ke Prabun sang Prabu lengser madhep pandhita jenenge sapa sang Begawan Wisrawa Begawan Wisrawa lengser Prabun lakone ora iki ning sementara iki sementara durung iki wayange melakoni dudu iki begawan wis rawa niku madhep pandita wis dadi begawan pek niku wis kebek ilmune gawanipun bakor kencana tolak balak donga kitab kebak ira kabeh mboten mikira iki sang begawan lengser ke Prabon kerajaan dipun paringaken dening anake jenenge Donaraja utawa Donopati lah dono rojo dono pati pun ngelenggai projo dados ngelenggah an rojo ning nganggo catatan nyuwun dedampingan tegas duwe buju lah wong tuwa anak pola bapa kepradah kowe seneng sapa le kula seneng si Dewi Sukaisi putranipun sang raja, ingkang nembe sayembara pirang-pirang raden pangeran raja sing nglamar Dewi Sukaisi begawan Wisrawa mireng diparani nglamar Dewi Sukaisi lah wong tuane sak Dewi Sukaisi iki ora angger sembarangan sapa-sapa iso mboyong anakku Dewi Sukaisi ning sarate kudu iso mbabarno sastra jendra hayuningrat pantes boyong anak Dewi Sukaisi sastra niku tulisan jendro sing tapa papan hayu niku wujuding wahyu ning pangeran rupane Gusti Allah liwat malaikat Jibril ora ditulis tekno kanjeng Nabi jenenge wahyu Al-Qur'an sapa sing iso maca Qur'an syukur iso kok apal kena boyong Dewi Sukaisi ngene jos wong tuwa santan ora ngaji berong dine etek-etek-etek gue gedang monggo mas padahal motor kreditan bareng dibujuk anakmu jangan nyarutan Lho kira apa beres? Ngalah oh, ngaji kurang dina ngono wis anak kok ya. Kuwatir nek ora payu to mi parmi rungokno sukini Kasmirah rungo. Teko apa ra iki? Kasmirah wong endi? Sukini Siti endi wonge? Kandhanah endi wonge? <laughs> La ilaha illallah. Iki lho yo tak kandhani. Bareng cikak sinarita beber Sastra Jenderal Ayu Ningrat sang pegawan sakit beberakan. Lah kok ndelalah? Boyong Dewi Sukaisi dibeta wangsul karebu bareng dipun parekake paringaken dipun rapiaken dening sang anake Donopati Donoraja. Lah kok wong jenenge Begawan Wisrama weruh bocah tek isih menter-menteri kaya ngono iki mlaku sesandingan bokong menggok nengen 150 150 150 ndak subur ora kuat. Dewi Sukesi ora kuwawa, akeh dirabi dhewe digawekno omah. Ya Allah, klik sandi wartos sing goleki, helah dalah ramaku bapakku ora bali-bali Donoraja. -bali Wong lamar Dewi Sukesi kok ora bali-bali digoleki wartos diberita bahwa Dewi Sukesi gak sitoko wer bali ning gone ning praja ning dirabiti kali bapak jenandika obong panas mungah-mungah sang donoraja ngunus pedang goleki Kang Rama berarti pun bagas janggane perang Ewe timbang kowe mateni bapakmu aku sing ngukir ku sing gawe kowe pateni nggih paten-patenan gara-gara wedok ah rumakno iki sok ini kowe Astagfirullah. Lha ngene iki kira pating telonok kira rak mung jaba bungkuse beda jerone padha wae. Ora percaya buka apa piye? Ki penasaran wae yai kok ndi wonge tetep kok ora metu lah. Dewe-dewe mengke nek pun wayahe tak entokake. Lah nek ngono-ngono kuwi kaya perbanan murah-murahan kuwi geng sembarangan. Sallallahu Allah Muhammad. Niki mengko lagu sane lagu komplit niki mengke jaipongan jula-juli ludrukan <laughs> sing kuat tenono ora kuat mulia Wis jam 12 mun ngantuk napa dereng? Wis cang kopi kok durung metu. Wis rada wengi kok guyang-guyu. buatan buatan kula buatan nyuwun kopi ini ngomong namung biasa biasane ana Orang ana kopi gelem susu berarti sunati ya Allah Gusti dan yang guyu ini kira ana kopi sok semua sok perpet ngantuk rasane tapi anak kau biar, piar ngono. Mboten mboten guyon, sumpah guyon. Guyon kula mboten nyuwun biasane. Ah piye wis kodok wengi gak usah. Koyo pengerten ngono ta. <laughs> Alhamdulillah. Dan iki anak kula panjenengan. Kae mlebu ora kok gawe nguyah kae mau. Pikiranmu kuyon. seudon pernah pernah lah dalah kembali ke lah Donopati perang mati Donopati Dewi Sukesi dirabi karo ramani tuwek-tuwek kok sandal teklek ning kilan tuwek-tuwek ije petakilan sur bojo ngantek wolu kaya iya iya pedel mendhuwur pedel mengisor wis lanas lah kok Dewi Sukesi karo begawan wis rawuh duwe anak mati papat siji jenenge dosa muka loro kumbo karno telu sarpo kenoko papat bambang wibisono nah iki diterangi kabeh apa kira-kira siji sesuk nek lewat kene nek ngono piye iki lah ngono ora iki kok siji dosa muka ndi wes rata rata arepmu dhewe <laughs> eh eh eh eh <laughs> 不应该。喂，不应该，不应该，不应该。 kita kaya lemes iki jajah. Guyon-guyon yo guyon. Eh eh eh. Wah, ayune kaya ngono. Ayune tumpuk ondo. Eh, <laughs> Rama, Rama bojomu nek ayune kaya ngono. <laughs> Tak gedhe kowe. Eh. aku membo kijang menjangan putus dari her belandang bujumu seneng <laughs> mesti ora urung perintah kiramu eh, kowe nggo ngoyak aku belandang tengah wono hilang babar <laughs> kowe ning wono kerek karo buta kerek karo wajo bolo satu galak wira dalah eh pir sopir ojo nengah nengah aku mampir bojomu murani ngomah sinto sopa ini wira dalah lesmono adi ini Hei, kini aku orang rekoyo sokoyo koyo bimbo romo bengok bengok sambat kejempaling nek ati oh aku sambat sambat suarane ngromo Lesmono mesti angupati kridaku eh sinto dewi anesmono golek rakane <laughs> lidok lesmono minggat wong ayu kuwi ngomah omah dewi ana paratis bojomu lunga adimu lunga kuwi lah ana cakra ilmu kira diubengi kelawan Wei, kijal jalut apa hekal iku apa wah lho hikmah wah kobong awakku mereka daya aku malah dadi wong ora duwe ngemis aku nadung jaluk kopi nggo sinto maju nek kopi tak cekel tak sawut sinto malu aku sinto <laughs> sinto wong ayung apa <laughs> kopine kok ya ora ora guyon guyon sumpah guyon wong ayu wong ayu wong ayu melu aku ayu nalengka diraja lendah prabu kowe dadi ratu ana ing nalengka diraja wong ayu bojomu rapa kere manggone alas ana omahe <laughs> Ayo tak gendong ayo. Anomali ditokake lho bocah ngalamun saiki. Wereh kopi kok iso pinter. Ila dalah Kang Kaji. Ila dalah. Eh, kopi coklat. Jadah-jadah ini kini wae kini. Aku nak kajuk, gue lah, kini kan ngaji. Mater nungun gak <laughs> kopi coklat dan rapi kok minggat. Eh, Wah, koyo ngopo rasane kopi, cek panas urung mani. Jodume di pangwasa, jodume kowe kelenggaing praja. Wong sugih kumalungkung dosa muka. ora nganut anoman ana iman imanmu silang eh anoman kandhan ana durat moko sing gawe citraka elekno kae dosa muka kekeset rawa jaya sing teko tambak bakal tak wangun tambak bakal tak gawe tambak ing rama rama bakal tak gawe tambak segoro bakal tak gawe tambak ngadili diapurmu rambok balekke ratuku rikan waro sinto oh susang bawono gawe aran tak obong alko sirojo eh Sang dewi ha ah. Sang Dewi Sang Dewi! bumbung jenengan sampun derek kula dosa muka obong ngalang kok diraja kobong wangsul marang Poncowati monggo Sang Dewi Ate Romo, Ate Romo. Go mulih teke bojone. Maksude kemu digendong go mulih ning Pancawati keke bojone ngono to Kang iki wis lakone ora kuwi mengko. Iki wong lakone mung golek kopi iki lho. <laughs> Ilah ilah. Golek ukara kok ana-ana ikilah dosa muka dosa kesepuluh sepuluh muka kirai raine sepuluh wis duwe dhewe seneng wae kancane padahal padha wae pitu bungkus sing jerone pak <laughs> ngono lho sang Dewi Sri Harti iki mau digendong anoman anoman wujude ana iman mulane gondeli iman sing tenanan digembleng dipupuk dirabuk tetanduran ning gone wulan Ramadan kanthi waosan Al-Qur Allahumma lho niki enten jlentrehe jebule masyaallah pun ojo ngantek kendhat kula jenengan sing durung maca Quran iki nepi tanggal kalih nggih Bu surat ikhlas e diwaca ya selawat-selawat sing kathah tasbih sing pirang-pirang sallu ala Muhammad sapa sing maca selawat ora bakal melarat donya akhirat wajib kanggo pitulungan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad donya Allahumma Biasakan baca solawat Nabi Biasakanlah setiap hari Agar hidupmu tentram selalu Hati damai setiap waktu hidup di dunia hanyalah sementara takkan selamanya kopi lagi pura Hidup hanya sekali Apabila sudah mati Tak akan kembali Marilah cari Berkah ilahi Kalau hidupmu Tak akan rugi Biasanya tak pakai minyak wangi Biasanya tak mukul wah tak lagi melongo terus Mbah pripun bikin bayang bayangake kiai kok bagus kok ngono ya sih cokot ini, kok undi-undi kok dicokot lho bah Mbah mun ngantuk bah yuk ya, ngantuk yuk, ya. kul wah tak lagi Solawat Nabi gandane wangi kaya minyak wangi swargi dileboni sapa poso wulan Ramadan kanthi golek ridaning pangeran insyaallah dosane di ngapura kala mandun metu kaya bayi abang gak duwe dosa ijih suci kembali suci fitrah Allahumma mulane kembul mau slendrehe ayo neng neng neng neng neng neng nang nang nang nong nong nong dangdang tak dangdang Gur maksude meneng tapakur mikira kowe iki sapa sing uripna sapa urip gawe apa kok sakwise urip apa kowe mikira pirang-pirang nikmat wis mbok tampa kewajiban tindakno nek kowe ngantek lirwa Mal syukur mring Gusti Maha Kawasa, oh titenono, oh, nikmatku tak jikok tak tindakake wong liya, diijoli sing teko musibah bencana iku nggo ngelikno nek awake dhewe iki menungsa menus-menus sing kakean. Lho, iki mulane neng neneng neng dadine ning, nek wis ning ning ning amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, wong sing gelem meneng mikir atine kok dzikir dadi ning bening. mengko nek wis atine bening pikir ning Gusti Allah mulane ora mung dongeng ora mung maca ora mung semenjeng lajengklit eh kudu ana seserepane apa karepane ayo nek wis numpak perahu praune dijegurke segoro segoro niku karepe ilmu toreko ombake oh, kira karepan wong toreko niku cobane werna-werna mulo ayo diulahi kelawan nabi isbat la ilaha illallah huser tarini utek para kenangan antem nong iwo la ilah ilallah la ilah ilallah la ilah ilallah iki bakal atine bening nek wis bening atine ora mung cukup lesan lambi banter la ilaha illallah raune tekan tengah wani anjlok selulup jenenge nginjen-nginjen kuwi arane muqarrabah akrobia akadiyah maia apa golek tirta perwitasari inten mutir wujuding hakika lek golek nganggo jolo tunduh jolo ki alat sing kanggo golek iwak iki mulon sampean wis teko ayo dijolo apa sing dingendikane kiai kuping murungokno mlebu kuping tengen tutup kuping apa meneh kok kiai niki Joko Goro merga golek ana ra kuwi rasa ayo bareng-bareng goleki rasa rasaku salah ben dadi genah rasaku lali ben dadi eling rasaku maksiat ben dadi tobat rasaku keminter ben dadi bener rasa kemaki ayo dimarani goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem manggone ana ing wulan Ramadan sing rawono tentrem sing teko ayem kabeh dadi adem Allahumma iki mengko metune engko luar metune semar gareng petro engko curung wayahe Molane kowe kudu iso nang-nangan menang saka pangridhuning setan. Pintere mboten kantenan ning omah digodho ning pasar digodho, ning dalan digodho dibucu digodho gak dibucu digodho, duwe anak digodho gak duwe anak digodho. Iki ujian ning menungsa sugih dicoba kere digodho. niki mulane nek iso menang bakal nung nung dumunung dumandunyamu ya mulya dumunung akhiratmu swarga ndang-ndang tak ndang-ndang gur jegur masjid musala sadurung jegur ning alam kubur iki wulan haram ndo karepe. Jaluk kopi to jaluk kopi nyanyanyanya. Kalau sing sing ngendang sithik dangon. Dibuka kelire. Ya. Diompeni kemak biar kalah sakaleng ora apa ya, temenan kopi coklat kok mantep e koyo ngene. Hmm, Masya Allah Moga-moga kreditan Angsuran lunas kabeh Iki wulan Pengok kok menah ini hmm, Salah sopo Remuk ya remuk aku <laughs> Salah e, kok Kok ngantuk Minum di jeruk di Oh, masuk jeruk pangan jeruk hmm. Iki wulan Iki wulan

bocah to gak takok mane mane mane man snek turah wadai tas eh sinden sinden we muni dadah kaya ngopo <laughs> apa pengin yo turahane ya inuk iki nenang Ya jajal kok jajal tas jajal sik ta. <laughs> Ben cepet kaji serot sak sedotan Mas. <laughs> Oper sih saya pengen kaji kabeh. Ayo serat serat. Sisa eh, sisa eh, sisa eh. Mereka umum pergi sarbur gue Ayo, ya panggil, panggil. Si saya, kok dewe? Ayo, serot, serot sih. Kita kayak apa? Sud. Eh, belum tahu nyedot bocah ini kok. sa prawan prawan ngene iki la ilaha illallah sampean kepengin ngerti bedane wong wedok ki prawan marondo gampang Pak sampean gowo tembor kebak, banyu bocah cemplongke urung umuk la iki prawan pekutuk pekutuk pekutuk ala rondo sing koyo iki kok Eh jenenge nek ila-ila. Ayo nduk dirasukune nduk mangga. wadon wulan tobat mlebur dosane Allahumma muga-muga umure dawa ngantek sempurna romantun wingking-wingking nggih menangi meli nggih Pak nggih kula wawah nggih Pak kula wawah nggih terus nanduk terus no aja wong sing eling nang pangeran. Sapa syukur bakal makmur, wong kufur acur. Pripun, Mbah? Badhe nguyoh, monggo golek nggon dhewe. Kempat kempet aku namu ora ngerti sampean ngapa tuyoh kok. Ngenang ngene ngene. Wong wedok nang petuyoh kan ngene. Yakin aku ngerti. Lah nguk nguk nguk-nguk-nguk-nguk. Nguk-nguk-nguk-nguk. ngempet uyah ora kuat. Nguk-nguk-nguk-nguk. nguk crit. nguk nguk crit. Tangi-tangi kopo kopoh to ni. <laughs> Ya Allah Gusti setengah tunggal pun kesel napa derek. Eh saya mengi kok saya nyampleng itik kaya ngene. Manuk latuk notali uceng ketoke kowe jingkro. Aku wis kemeng. <laughs> terus nanduk terus nang. <laughs> Wis mari tambah piro iki? iki awet mau iki ora ngerti aku sampean kok ketikene iki regane piro matur bos nek cocok regane <laughs> lanjut Thank you. cah metutuk iki watu apa kae eh dadi pepakane wong desa kene ih ben mulya besok rejaning jaman iki desa katelah karang mulya to Inji, kang mas <laughs> ketoprak sih, ketoprak paling kan ngono to, ketoprakan iki. Iki pati ngono bar ketoprak terus jule-juli, <laughs> terus engko mlayune jaipong, bajing loncat, iki nek kuat, wis setengah siji iki Eh, Heh, lah dalah. Anoman, anoman. Kowe bangun tambak kanggo ngadili risim dosa muka sing durandwi duwe tata. Eh, nganti segoro mbok gawe tambak bantu mangsang Rama Wijaya weh kaya ana wong bangun tambak kanggo Sri Rama eh iki besok katelah desa tambak Rama to calon mayit lurah nyatane yo ora wegah lagi bedah RW ojo karemu dhewe RT salat ora ninggake besok dikecek ndase sorry teh masuk RT kene RT kono <laughs> janakane endi janakane endi lho lek kok ya iki janaka iki tak gambarake rukun Islam sing nomor 3 anak Pandhawa sing nomor telu rupane janaka iki wonge permadi ngati-ati permadi ngati-ati kowe iki nalika Ramadan teko aja sembrono kepingin dadi Janoko kue kudu dadi Arjuno Arju pengarap-arap Naja selamat Nek kepingin selamat Manggono kasatian madu koro Mat widowo madu ndawak-ndawak Nokoro amoco Quran Wong gelem maca Quran iki engko bakal dadi janaka janatuka munggah suwarga. Janaka wonge alus, wong kosa mesti alus mergo ngeleh kaliren. Janaka kon jaga ngendika mergo direwangi ngeleh luwih sedina batal ganjarane poso, iki kudu kepengin Janaka wong wedok niru dersanala. darosa nala darosa kinderes maca Quran donga wiridan nala bakal melkulih melkulih bojo ganten rupane janaka Janaka ning mburinan kene Janaka karo Dewi Dresana lo babar bocah gendut rupane wisang geni bocah cilik bayaban dicolong karo dewa dipangan dikletak karo buta iki bocah bayi wis kepangan wiso kena sembur wisaning buta ora mati matu ambahku tenagane cemplungno ana ing kawah candra dumuka geni grining geni mula kedadian saking geni lan wiso katelah wiso geni wiso geni digembleng dewa digembleng dening para dewa dikemah-kemah setan digodha ning bocah ora mati kuat letapa brata ana ing kalah candra dumuka pondok pesantren dewa-dewa kabeh ngulangi dewan guru ustaz para-para minulya rupaning asate asate dah dewan-dewan kiai iki gembleng bocah iki dadi wasipun goniun wisanggeni wasipun kejembar goniun wisugeh Mula bocah iki nek wis digembleng dening dewan guru dewan kiai bakal nyukihno wong tuwa jembarno donya nganti tekan alam kubur mikul dhuwur mendem jroning angkat derajate wong tuwa dikitani dundangno kiai iki bocah gendong wong tuwa munggah suwargi ning ati-ati sing arep wong wedok bingung ora roh kiai wis ketutupan kuwi <laughs> buka sisi ketok ora mbah Ayo lanjut. Wis tenan cucuk karepmu ra cucuk karepmu. Wis kari nasibe ngono ayo nduk. Ayo nduk, aja dipateni bekakase cah iki. Piye piye lewek yainya. Saiki dilakoni durung. Nah, iya, enak di karo wayahe jajar ya apa. Kayak kiai nuk tenan tak Ayo, hati-hati ora kuat. Oh, iki Janoko, iki Dresanala, iki Wisanggeni, iki Pak Sukarman, iki Suyati. Iki Muhammad Subandi lho, cocok lakone to, Cak. Lah ning ana godhok pangrido pangrencana, kowe lah dalah kaya ngopo senajan. Ayo Le. enteni janaka romanten entek bakal tak godhe Oh, tak kondo seneng-seneng nanti lali kewajiban sunat sing dilakoni uh, takbiran mercon akeh-akehan nyumet mercon cilik kurang gedhe ora biantar nyumet mercon gedhe tutup kupinge ditutupi goblok cah <laughs> Enteni anakmu bakal tak tuke. Ben ora padha nglakoni perintahe pangeran. Enteni atasane kaya ngene setahun aku ngudhuk romandun teko aku dibondo menungso sing dosa. Dung lakoni poso dijanjekake kiai mau bengok-bengok. jari akhir barposo dusani setahun di ngapura lah aku balaku sopo winar dalak heeeh janoko janoko heeeh lanjut no lagune janoko iki wis setengah siji aku keselingin deh Senangnya aku oplosan asolole wis ngene eh pring gandane Raden Tukuratun Garotraca ninggil dir gantara patha jangane buta jare ah eh ah eh ah tapi gunung mas dados ayo le cuma perang pemanasan ayo lanjut apa ngger iki langsungan wae ngger wektune wis wengi mula menawa ana kanca-kanca dalang ora kena protes iki ora nganggo pakeming dalang Kiyai ora kena protes pengajian kok aneh-aneh nganggo wayang barang nek ora ngene ora pati laris kok ya iki mula yo ngger kok pedut peteng rengut ana ing Namartono wigati apa to nggih ngaturakan sungkem peti kunju iradalah eh, eh kaya dia ciku eh, kaya ono berkat tirang-tirang kaya ditoto ya. sawetara kanggo selamatan mengku metuning semar gareng petro bagong eh munggah mendhuwur musuh kopat luar nengku nek wis wancine no. ngono kula ger matura ana wigati ngaturaken sungkem bekti kunjuk hiang kula pun punta dewa kelawan kadang pandu ngaturaken sungkem bekti dateng kang eyang oh iya iya nggir <laughs> sembah bektimu yang tompo pangestune yang wae yo nggir tampan ana mugi dados jejimat paripik wonten sajiwara kula abiyoso mbakku abiyoso saudara aku abiyoso kepundenku abiyoso ya bapakku ngatur aki sembah iya iya ngir iya iya anak putu pirang-pirang selogone rapodo ono sing halus toto wicarane ono sing kasar ngantikane ora dadi opo hmm. kasaring jobon jerone manis wit ting duren kaya rak ya woh buah ing duren rangah rengah kulit jerune manis regone larang ya ora dadi apa nggir matur ana wigati apa munggah ning sabtu arego kene sabtu wis ngandakno pitu pitu wujuding pitutur mbok menawa eyang soalé pituduh pitedah marang kowe pitu wujude pitungkas mbok menawa kanthi ikhlas kowe entuk pitungkas bakal ora kurangan beras dadi padang sami ikhlas ya nggir namarata kene pitu wujuding pitulungan mbok menawa ana pitulungan pangeran pitulunganing pangeran ya nggih ana ing wong sing ngamoyan nggih iya ngamarta wis peteng gedhet liwengan nyundang paring ana pajar bayan eh iki nggih setengah siji pajare desuwe wah maksude kang paringi padhang ngamarta iki iyo iya nggih <laughs> aku ya gojekan karo kowe ben ora pati sepaneng ngono lho nggih Wong dakwah ki merangkul ora mukul entuk iwak ning ora butek banyune piye carane? Senajan wis rada wengi mitri mitripate kuwi lho, Ger, sing angel tata carane. Lah pale padha sing ngecapno ngendika beda iki ora padha. Munggah ning ngisar karena ning panggung muni iki dados sing mburi kiyai ne teko wis bengak-bengok. Kaya ngono kuwi lho le, mulane ana petodene, ana tata carane. Ngene lho, Ger. Wah, wis wengi rasa warna wena iki nek dalan. kok galak bocah ngene nggih ngamarta kuwi duwe pusaka sing ora kepen sing ora tau dikumbah ra disuceni saenggo regete ngempyuk wong sak ngamarta kuwi wah apa eh gregapane dhewe godhok rujak polo mbok openi ora godhok iki godan rojak apa godan iki besok rojak pangarep-arep Pak Ola swarga utama kowe do hmm wah iya jamu sekali mau iki pirang-pirang sahadat kue sing didol kelawan pangkat derajat batu itu ireng jenggoten daging sapi doyan dipangan korupsi kue sahadat wis ilang ya ketoke patonah jebul rakno dipercaya kaya ngono kuwi cah ila dalah Ngamarta kuwi ndek pusaka leng gawe tanyawa tetes kuwi biro depaning bantara siji umbul-umbul duwi warna sing kedadian sami abang lan putih rah ibu lan rah bapa merah putih gendera ora padha dikibar ora dicuceni wong Indonesia ora duwe gendera kok 17 Agustus ngibarke gendera malah kuwali sisan gendera Nami gendera sing ora pusaka abang ijo kuning biru partene sak gedhe-gedhene sak pajang sak raine Eh, kaya ngene iki ngertenono. Negara sing gawe dasar te kaya ngono siji atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Iki siji dasar silane ketuhanan yang Maha Esa. Saiki wis diganti keuangan yang Maha Kuasa. Iya ora? Wah, iya. Bener. Iki wis dadi keuangan yang Maha Kuasa. Ka sing nomor loro kemanusiaan yang adil dan beradab endi sing beradab menungsane wis ora padha beradab pak nyembelih anak mak ngapur si anak mati wong tuwa Gegir gembir tonggo karo tonggo nengan rebutan opo, tanggane mangan enak seri mboten katenan tanggane duwite gedhe nesu Koyok ngono kuwi wis ora beradab hmm, persatuan Indonesia bersatu ngendi Orang bersatu bangun negara ini bareng-bareng ngetekno bondo negara. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dipimpin musik ahli hikmah dipimpin karo kiai ahli hikmah ngaji huruf hitungan lah kok bali siji siji jawab keadilan bagi seluruh adil ngendi bejajah pun ngantuk nopo derek hei lah orang ngantuk koyong ini gini Wah, camprong wong ini ngat. Janoko wong ini lungo. Eyang, Dimas Raden Arjuna Mindro Sangking Madukoro. Kisah tanpa pemamitan ngamarto tiang sekawan. Pandowo menikul limo. Setunggal. Boten wonten boten enten doyo bikuatan. Ngamarto susah dikadus mekaten. Wah, camprong kue ini ngendih. Cramrong Janaka kowe njaluk sapa? Adimu Janaka. Kuwi ora munggah. Deknene iki munggah ana ing kayangan nemoning dewa. Iki malah ngaturi nderekake Semar Nala Gareng Petruk Bagong munggah ana ing kayangan harga daono nemuni Sang Betara Brahma. Kae nggawa proposal kae. Ndaluk sumbangan kanggo kemaslahatan ning gone ngamarta kae. Ya, Kae munggah ning dewan perwakilan rakyat. 6 sasi urung untuk pakan babar pisan iki piye ngene iki. munggah ana ing kayangan nanging kae nalika ketemu karo Dewi Dresanala, Janaka dipundhut garwa iki dipek ana ing kayangan harga daono. iki bakal golek sarana supaya ngamarta tentrem tintrim adem iki piye nanging ana sing kaya ana komisi 8 rupane dewan-dewan dewa srani sak wajo balane nglumpuk jenenge klek-klek panas kok dikandang mangore anak buah pekare durga ora cocok karo janaka janaka supaya lengser ka prabon ora pantes dadi kandidat presiden janaka dikrubut karo dewa srani Kayak dimu bakal dilengser lagi wah adikku tidak lopo kakakku tidak lopo ini eh, lah kalah Bali apa nguyok bucah kayak mau Belanda aku jauh pangan maju gonggit, enggak ya? kowe oh, kuwi dadi gusring Pandhawa, Pandhawa ya Krishna, Krishna ya Pandhawa. Nggih, atuh mangkono gak Yang. Kaya Adimurku Dara raine Abang Branang ngemot Angkara, gandang goleki Adine Arjuna sing ngurung-ngurung dalan. Aja ngantek salah dalan ampi-ampi awur-awur ora ana perkara sing diselesekno kelawan tetamuran sing gak gampang. Mula aja nganti rombongane Werkudara tawur karo rombongane Janaka iki mung beda seragam ijo karo coklat iki nek nganti ora mbok awatati dadi geger negara iki mula lek ganti parani nggih katon pangkat mung donga mung pangkat mung donga-donga digawa aja nganti ninggal karo coklat nggih mung mung donga pun yen bukan waji kula kok Prabu kula nusa mas apa orang kipas waji ngamar kok pas dimas waji kula ngutaken kakang adimu Werkudara duga-duga kok Prabu ampun ngantos ninggal kanca. Nggih, Dimas Waji, langsung kono. Ngadong dawu. Tot gureni jangan arep Pak Kudoro. Dimas Pak Kudoro aja kaya ngono. Wah, Pak Kudoro karepe dhewe Dimas Pak Kudoro. Dimas Pak Kudoro. Pak Kudoro. Eh, iku di. Oh, Pak Ah, iku. Eh, lah kok mulai siji-siji. Pak Kudoro blandang Janaka minggat. Lah kok Krisna melu lunga anoman melu lunga mung kowe, Ngger. Kowe karo aku iki setengah siji wis meh jam siji ya. Iki saiki ngene, gandeng kowe karo aku, maju wae ngiran nak kula satiro. Nggih, wayang kula yang. Ayo saiki sholat tasbih. sholat tahajud, sholat hajat, wa minal laili fatahajat, mumpung iki ana sawah sing tanduran subur panen akeh, iki wis jam siji, ayo bareng-bareng donga. Dongaake Raden Arjuna, muga entuk gawe. Iso gula mentah anake wis anggen ngantek dadi putra sing jembarno nyogeno wong tuwa. Abimu Werkudara entuk gawe kakangmu Kresna Anoman, muga-muga tentrem-tentrem negara ngamarta kene iki paring ana keberkahan karo monggo ya. Ayo nger ndonga, nger ndonga. Tukne konjang kanjeng. Alangit wae-wae. Alangit ala Alesan Mawek gandrung Sabaran katul Mungkir Moyak maik Tias balawur Oh Tidak mau ganti karena marmoas Wong-wong Kurawa padha matuwa kabeh aja siji-siji kesuwen wektune wis wengi. Kakang modere sasana kok ora ana Ketoban. Kekekekan tusuk. Eh, dir. Dir sasana kwerene oe. <laughs> Man, kenapa man? Jam siji man, turut gugah wae eh wong-wong sing anu kae do sahur kaya ngono wae turu ah sahur yo ben man ora penting <laughs> aku sahur kok jam 10 esuk man <laughs> aku sak mangan bengi iki gelis lemu aku ora mangan bengi wae man wis bengi man tungalus ora usah perang yo man aku wis kesel kok man eh wong edan iki wayang kidul kudu ana perange wayang ora ana perange ora main man sekali-kali man romandun ana sa perang <laughs> eh lah kowe cak pengin leret dari jero sana apa piye kowe kowe digolek karo Garut Kaca wah Garut Kaca golek tambah samu man Garut Kaca muni ngene bakul getuk tak enteni jero sana kepethuk tak pateni Garut Kaca muni ngono man ora mau muni ngono jero sana tak kandhani garot kaca gremeng-gremeng meninge galah apa dresasana kuwi gedhi wonge mlompong ning guyune banter omongane mangap-mangap ora tau nek serang ora wani ora wani getih jerih garut kaca muni ngono garut kaca muni ngono Pak nyidam terbelo garut kaca ora mung muni ngono kuwi nek nyatane lanang dinteni pojok tambak ngrama kowe dinteni kuwi protigen gabus karo ditantang karo garut kok salah diombe ketemu diuyuk ndak sing wil adalah karo foto nantang dulur poten jahu tuwa biar ya soe urung-urung dikongkon kok wis pegah perang ora diobong rawani perang bocah kuwi kok Tuni wis wengi kok kakancan kem. Ya bang blandang. Aku kukul tugas kowe bagian konsumsi nggih eh? bajingan bareng aji mangan wis siap ora Beberapa Wis ngono kentong ditutuk tabuh ditutuk iki kurang akeh golek bolon jaba nggih eh? pedhang ora empat ongkalan tumbak potol dangan ana wong-wong sing padha jungkung tajud padha arep kepengin saur kunta dewa dewi angkara adi nakla sadewa janaka minggir werkudara lunga hm wong kare mbahne kuwi bocah ulah-ulu paranana obongen ora ariken wong kae kekir ndak tunggu wae ndak ketok e menteleng suhe suwe kesel kok ora krasa. Dikuni, dikuni iki kok ora mikir to, di wis tuwa iki kapan lemu sadar mulai ndang tobat to, di. no senengane provokator, provokasi, senengane ngejak ombe-ombenan maksiat, anak senengane ngejak dangdutan. Astono we ketok bokok kaya ngono kuwi sing modali kowe la ilaha illallah di. Sadar di wong iki mulan tobat ora ngapro tobat to. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah gede pangapurane. Sapa kira-kira nyawa tekan garokan muni la ilaha illallah dosane dinapura. Mira-mira aku mengisuk nek kira-kira aku wis meh tekan ketuan mati, aku muni la ilaha illallah dosaku dinapura. Iya nek iso muni la ilaha illallah. Aja muni la ilaha ketekan malaikat modar apa malaikate kowe? Nek jenggotmu gondrong swarga, prak. Ora mesti. Kiai dur nok dur ngapusi nok dicetok kiai aku sabut meneh kowe sengkuri sengi mambu kuni kintut nek omong nyengak kaya ngono kuwi eh protes wektune wis wengi aku ning delok bocah kaedo perang aku mangan ning mburi eh dadi opo jagat iki eh menungso geger gember sengkuri provokator provokasi tambur rombongan durus kosong durus kati kartu marah yuk amma ampi amur amur ingat nembil jungkong sujud sholat hajud Raden Puntong Sewa jamah terawih lawan naklulan sadiwa hiyang api yoso dipun godor itu lawan rombongan ini pun dursosono sakla jombolo kurawa nginggil Raden Tuko Gatot Toto Hanampi SMS saking kangwo paman Arjuna nginggil enten ontran-ontran. Eh, SMS Abimanyu nebel Antaraja, nebel Antasena, piyuk tengah ing regol rombonganing satriya perang kalawan Kurawa, wayang perang dhewe-dhewe, wayange perang ning isor wis kesel dalane, gelem semene, ora gelem semene, cepet gara-gara. Petro Bagong lagune ayo nayo. Ayo ayo ayo gara-gara metu iki metule ayo nguculi. Monggo Pak nguculi landar Pak. can do, gangguan jenipun khitan bagi pun wontenaken pengajian Ki Joko Guru-guru ndalu menika sampun sinembadan nggih niki muga nandar makbulan katrima dados amalan ingkang makbulan ingkang saya menggaipun Gusti Allah jazakum khairan jazak jajan kadir fitarain Allahumma ing kaping kalihipun wasilah dhateng para nabi para wali para sesepuh dan yang ana ing Tambak Romo sesepuh Karang Mulyo Mugo-mugo nopo ingkang dados sajatipun Pak Sukarman Ibu Suyati lan lumebel dateng kita sedoyo kaparingan hasil maksude gampang pokok jiwani sehat badani kabeh sing rawuh menika kaparingan berkah rezeki ingkang turah eh, bisa ke Mekah Madinah Allahumma lahumul fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khusus kangge putra Muhammad Subandi lan putra kula panjenengan sami mugi-mugi kanthi fadilahipun Quran lan Ramadan menika saestu iman Islam pitaat pitaat terus nabil walidin Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nomor 3 kan kanthi tiang sepah soribul raja lan tiang sepah kula panjenengan ingkang sampun wonten alam kelanggengan alam kuburan ya Allah pun boten saged nambah ngamal napa-napa kecukup kiriman putra-putra ingkang soleh-solehah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahimi Maliki Yawmidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdina surahdol muslim Surahdol ladhina an'amta alaihim Ghairil maudubi alaihim Maladolin Beras muka-muka waras Duit ora kurangan pat ngaku lepat Salah luput Gusti Allah ngapura Nih Sengkolo ucul Rubidol ucul sedoyo Kani sulawat kaping tiga Nih Mungkin-mungkin nandare diterima Sengkolo pun lungo Kanti sehat waras Robido sing kala minggat. Sholat ala Muhammad. Sholat ala Muhammad. Sholat ala Muhammad. Sampun. Tengah mriki. Nolo gareng kula mau. Petruk dalem mau. Bagong eh, eh, eh iki wis mengi jane pengen suwe goro-goro ning gandeng jam siji ayo bareng-bareng donga amin ya Allah amin astagfirullahaladzim ya Allah masalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah hamda zakirin hamda syakirin hamda naimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil wa وعافية الأبدان والشفايا وعلى الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا في الإيمان الكاملين ولصلاة عابدين ولفرائض معدين ولزكاة فاعلين ولحج حجا مبرورين واجعلنا من عبادك الصالحين بارك علمنا بارك رزقنا بارك عمرنا اللهم صل مقاصد سيدنا الحجة masuk karman ibu suyati hasil maqasidatul jamaah fi maqasid dunia wal akhirah hasil karang mulya tambah romo barokah sedayanipun ya Allah Allahumma Allahumma ij'al aulati Muhammad subandi wa dan wa ta'ala mujahal Quran iman Islam Bita'at, wa bid'at Rasulullah Rabbana ablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun lil muttaqina imama ya Allah ah, ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin hasil Makosidana, sohibul Haja, ugi Bahparlan, parlan jamaah ingkang Sambil lenggah kaparingi berkah istiqomah sakinah putra soleh solehah Lakum lana bil imani wal islam Al istiqomah wa jamal husnil khatimah Allahumma yasir la tu dan dalika Allahumma yasir Allahumma ya musul kuli asir yasir lana kula asir fa inna taisra asir alika yasir Allahumma ya man la yatajil al bayan wa tafsir wa tasna ulak kathir ya nikmal maula wa nikmal nasir gufrona rabbana wa ilaikal masir salim min adab sair wa tegunan jannata al sari isabatil basir wa nabi bi ya arhamar rabbana atina fid hasana hasanah wa bil akhirati hasanah wa ada benar wa takhulna sama ma'al abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ya allah ya aziz Wassalamun ala mursalin Wassalamun ala mursalin Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin suka kondur sami sahur selamat tidur ngapunten sing kathah menawi enten resai paidah kersane Gusti Maha Murah salah luguyon kula nyuwun pangapunten ingkang sakan kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.